Вот в основном все то, что я хотела упомянуть перед тем, как мы непосредственно начнем занятие. Для тех, кто только что пришел, uh, uh, я повторю, что сегодня вам раздадут контрольное задание, а, которое Э, вы вечером э, э, постарайтесь, пожалуйста, сделать. И завтра мы будем разбирать его. And I've mentioned in part three that you need to bring your own map of the city where you live. И я еще упоминал о том, что на третью часть наших занятий в сентябре вы должны будете привести с собой карту города, в котором живете, не атлас, а именно карту на одной странице большую, которую можно развернуть, э, и это будет один большой лист. И привести план вашего дома или квартиры. Схему. А во время перерыва, пожалуйста, запишите свои данные в эту таблицу. Э, мне нужны ваше имя, и место, где вы сейчас живете. Uh, широта и долгота этого места, если вы а, и я надеюсь, что в ближайшие полгода никто не переедет в другие места. So, I've now brought uh, the astrophotography and cyclocartography with me. Итак, я привез ваши астрокартографические, циклокартографические карты с собой. In part one, I asked you to complete uh, a form with your birth data. А В первой части я попросил, м, просил вас заполнить э, таблицу с вашими данными о рожд- рождения. Now, before I had these maps printed in America, И прежде чем я распечатал эти карты в Америке, I asked Eugene to check all the birth data. я попросил Жене проверить все данные. Because the worst thing that can happen is that you get your map and you say, Потому что самое худшее, что может случиться, это получив буклет, вы раскрываете его и говорите, да, это не моя, не мой гороскоп. So Eugene checked all the birth data. Uh, Женя проверил все данные, которые нам предоставляли. And he found that the four people put the wrong time zones down. Обнаружил четыре ошибки. Четверо из вас но он написали неправильное время рождения. Now we've checked the time zones very carefully. Мы тщательно проверяли, выверяли. And we had to make adjustment to four of them. И сделали уточнение для четырех из гороскопов. So you can be sure that the maps that you get are going to be correct. Вы должны эм, и мы постарались гарантировать, что карты, которые вы сегодня получите, они точные. So the one that we printed off last time from the internet, you can throw away. Поэтому то, что мы в прошлый раз распечатали из интернета, вы можете сейчас выкинуть спокойно. So I'm going to read out the names and uh, then just come forward and collect your map. Так что я буду вслух читать э, имена, вы подходите и берите свои карты. Okay, we'll get started now with uh, cyclocartography. Итак, давайте начнем заниматься циклокартографией. Now, cyclocartography was developed in 1980 by Jim Lewis. Итак, циклокартография была разработана в 1980 году Джимом Льюисом. And the astrophotography was developed in 1976. А астрокартографию он э, открыл в 1976 году. It's a difference of four years. Разница в 4 года перед нами. Now, when Jim Lewis first started selling these astrocartography maps, Когда Джим Луис впервые стал продавать свои астрокартографические карты, he asked the customers to send the, him information about how the map was working for them. он попросил обратной связи от своих покупателей. Ему было интересно, как э, работает эта карта. And he received a very distressing letter from one customer И получил от одного из покупателей очень э, такое э, тягостное письмо, очень неприятное письмо. Этот человек купил астрокартографическую карту. And she saw that she got Venus descendant line in Barbados, in the Caribbean. А, это была дама, и она увидела, что у нее линия Венера на десценденте проходит по Карибскому бассейну. Now, this woman built up much success in relationships. Это, да, но не была особенно успешна в личных отношениях. And she was living in New York. Жила она в Нью-Йорке. And when she saw that Venus descendant line is the best line to find a partner, и когда она увидела, что э, линия Венерной на десценденте это лучшая линия для того, чтобы найти себе подходящего партнера, She decided she's going to have a holiday in Barbados and find her partner for life. Она решила, что она проведет отпуск в Карибском бассейне и найдет себе партнера на всю оставшуюся жизнь. So she booked an holiday to Barbados. И она за за забронировала себе билеты. And she was going to stay there two weeks. И собиралась провести там две недели. And she thought, in two weeks' time, this Venus descendant line is is going to be good for her. И разумно предполагаю, что в течение двух недель Венера на десценденте э, просто вот делает ее жизнь прекрасной. So off she goes to Barbados. Но ну, а, она отправилась туда. And during our two weeks in Barbados. И в течение двух недель, проведенных в этом месте, she finished up very frustrated. она чувствовала себя невероятно фрустрированной. She did meet some men. Она не встретила никакого мужчины. The one was already married. Но вернее встретила, один был уже женат. And another one, uh, there was uh, some difficulties. С другим у него возникли какие-то сложности. So she came back to New York very angry. И она вернулась в Нью-Йорк разозленная. She didn't find her partner. Она не нашла себе <laughs> мужчину подходящего. Но she's got a Venus descendant line there. Но тем не менее Венера на десценденте проходила именно по этому месту. So she wrote a very angry letter to Jim Lewis. Поэтому она написала очень злое письмо Джиму Льюису. The astrocartography is rubbish, it doesn't work. Она написала, что астрокартография это полная ерунда, она абсолютно не работает. And she wants the money back. И она хочет, чтобы ей вернули ее деньги. Now, when Jim Lewis read this letter, he was very upset. Естественно, Джим Льюис, прочитав подобное письмо, очень расстроился because he knows that astrocartography works. Он тут знал, что астрокартография работает. But why didn't it work for this woman? Почему для этой дамы она не сработала? So he decided there must be something missing to astrocartography. Он стал размышлять и понял, что чего-то не достает в его теории. He started to think, yes, when we look at a natal chart, we use progressions and transits. Он стал думать следующим образом. Ну хорошо, когда мы рассматриваем натальный гороскоп, мы пользуемся прогрессиями и транзитами. So Jim Lewis then decided maybe he's got to start looking at transits and progressions on the astrocartography map. И, естественно, он тут же подумал, не стоит ли использовать прогрессии и транзиты и в астрокартографической карте. And he thought, okay, I'll try for this woman who's got Venus descendant line in Barbados. и сказал себе так, ну хорошо, мне надо посмотреть, э, что там с линией Венеры на десценденте в Карибском бассейне для этой женщины. So he calculated the transits and progressions for the date that this woman arrived in Barbados. И он рассчитал прогрессии и транзиты на, ту, на дату приезда этой дамы в эм, Барбадос. And when he put this information on the astrocartography map, и когда он э, внес эту информацию нанес эту информацию на астрокартографическую карту, suddenly it all started to make sense why this woman didn't meet a partner in Barbados. Внезапно все стало ясным, стало видно, почему эта дама в это время не встретила себе подходящего партнера в нужном месте. During the two weeks that this woman was in Barbados, потому что в течение тех двух недель, когда она находилась в Карибском бассейне, she also had a transit Saturn у нее был, э, была линия транзитного Сатурна, проходящая точно по тому же самому месту. This was the reason why she had difficulties and problems in meeting a partner, Которые объясняют ее сложности и проблемы в, э, в отношениях с мужчинами. Now, as a special service for this customer, и как специальную услугу этому отдельному клиенту, Jim Lewis decided to find out when this woman had a Jupiter transit in Barbados. Джим Льюис решил пред- м, посмотреть, когда будет, наступит время транзита Юпитера по Барбадосу. And he found out this would be approximately one year later. Обнаружил, что это случится примерно год спустя. And he wrote back to the woman. и написал этой даме. He apologized that she didn't Он написал ей, извините меня, пожалуйста, за то, что вы не нашли себе партнера, как я вам обещал в книжке. Uh, а, Но также я благодарю вас за информацию, которую вы мне предоставили, потому что она а, способствовала тому, что я сделала очень важное открытие. And said that if she was to go back one year later, и если вы вернетесь в то же самое место год спустя, she would have uh, much more success in finding a partner. А ваши шансы на успешное нахождение партнера будут гораздо большими. Now, whether if the woman went back to Barbados, Jim Lewis doesn't know because he never got any reply. Но, к сожалению, Джим Льюис так и не узнал, вернулась ли эта дама в Карибский бассейн или нет, потому что больше ответа у него не было. So, this is how the cyclocartography was developed four years later. И речь как раз идет о циклокартографии, которую Джим Льюис и разработал 4 года спустя, после того, как открыл астрокартографию. So having made this new discovery, И сделав это новое открытие, the question was how can we put this information on a map? он поставил перед собой вопрос, как же мы эту новую информацию будем э, наносить на карту. Now you'll notice when you look at your cyclocartography map. Э, обратите внимание, когда вы смотрите на свою циклокартографическую карту. The astrocartography lines are in black. Астрокартографические линии черные. And the cyclocartography lines are in red. А циклокартография красная линия. Now this is a this is a new change that's only taken place last year. Это новые изменения, только с прошлого года начали так распечатывать. Previously, the cyclocartography was on an overlay. Uh, до того uh, циклокартографические карты распечатывались на кальке или на такой полупрозрачной бумаге. И клиентам предлагалось ну, просто сверху класть эту прозрачную страницу на свою астрокартографическую карту. But uh, in America, they told me that they can't find any more transparencies that will print without getting wrinkled up. <laughs> Но ну, в Америке мне сказали, что им не удалось больше найти э, кальки, которые бы не сморщивалась при процессе печати. So since last year, they now decided to draw Поэтому было принято важное решение о том, что они будут печатать циклокартографические карты, обычной печати на обычной бумаге. Now one of the examples we will be using today is where it's an overlay on top of the map. Uh, и в одном Новый год. И э, в одном из примеров, который мы будем рассматривать, мы как раз и будем э, делать так, как было раньше. Мы будем накладывать прозрачную циклокартографическую карту на на основу. И а сегодня мы будем рассматривать различные техники, которые в циклокартографии используются. You can get the same information in solar maps. Ту же самую информацию вы можете получить и в Solar Maps. You can either do the astrocartography or the cyclocartography. Вы можете делать или астрокартографию, или циклокартографию. But you can't do both together like you've got on this map. Но и то, и другое вместе у, у вас не получится. То есть так, как на ваших распечатанных страницах, у вас в Solar Maps не получится. There are some techniques in cyclocartography. Есть а, определенные техники в циклокартографии. that you can't do with solar maps. которым, э, которые нельзя сделать в Solar Maps. You can do with the map you've got with you, Однако можно их применить с теми картами, которые сейчас перед вами, but not with solar maps. но не с Solar Maps. So what I will do, I will explain all the techniques to use with cyclocartography, either with solar maps or manually. Поэтому что мы будем делать на занятиях? Я вам объясню все техники, которые можно использовать в циклокартографии, будь то Solo Maps или э, вручную. Obviously, if you have a client and you want to apply you can't keep getting these maps all the while. А, разумеется, если вы работаете с клиентом, которому требуется астрокартографическая информация, вы свои карты не можете использовать. The reason you put the cyclocartography on one of these types of maps а почему же, зачем же мы сделали циклокартографическую карту для вас? Просто для того, чтобы понять вам, помочь вам понять, как это все работает. So during the course of the day, you will be examining your astrocartography and psychocartography together. Итак, сегодня в течение дня вы будете э, изучать свою астрокартографическую и циклокартографические карты вместе. Unfortunately, for the, for the one person who's got the wrong year on the map, it would just be out of practice purpose and not uh, accurate information. И, к сожалению, для вас, у кого ошибка с годом, просто вы будете использовать это как тренинговый материал, а не как реальную информацию. So Итак, давайте э, начнем непосредственно понимать, что такое циклокартография. With the cyclocartography, you will notice that you've got 40 lines in red. Итак, перед вами 40 красных линий. Just like the astrocartography, with the astrocartography, you've also got 40 lines in red. То же самое в астрокартографии. У вас было 40 линий нанесено на карту. Now, with cyclocartography, we are using a combination of progressions and transits. В циклокартографии мы используем комбинацию прогрессий и транзитов. For the progressions, we are using Sun, Moon, Mercury, Venus and Mars. Для прогрессии мы используем Солнце, Луну, Венеру э, и Марс. When you do progressions for Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto, they do not move much in the chart. И Меркурий я не назвала, по-моему, да? А, а когда мы делаем прогрессии, мы используем Сатурн, Юпитер, Уран, Uranus, Neptune, Pluto. Уран, Нептун, Плутон. Просто потому, что они не слишком быстро движутся. So these five planets are very slow moving progressions. Mm? Can repeat for Okay. Let me start again. With progressions. Итак, для прогрессий. In cyclocartography, we only use progressions from Sun to Mars. Для прогрессии мы используем планеты от Солнца до Марса, то есть we, быстрые планеты. We do not use the progressions from Jupiter to Pluto. А от Юпитера до Плутона мы не пользуемся прогрессиями, потому что разница там будет небольшая. The reason for this is that the progressed Jupiter to Pluto move very slowly in a chart. То есть э, планеты с Юпитера по Плутон прогрессивные очень медленно движутся по карте. If, for example, if you was to calculate progressions for somebody who's 50 years old, К примеру, если вы вычисляете прогрессии для че- человека, которому 50, you'll find that the progress Pluto's hardly moved at all. вы обнаруживаете, что прогрессивный Плутон вообще не перемещается практически. It's also retrograde, sometimes uh, the, uh, going in the opposite direction forward. Он часто бывает ретроград, ну и так далее. So these progressions are not really going to make a difference on the astrocartography map. Поэтому эти прогрессии никакой разницы для астрокартографической карты не будут представлять. So progressions, Sun to Mars. То есть для прогрессии мы используем от Солнца планет, э, планеты от Солнца до Марса. With transits we use transit Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto. С транзитами же мы используем как раз э, Сатурн, Юпитер, Нептун, Уран и Плутон. We do not use the transits from Sun to Mars. А транзит от Солнца до Марса не используем. These transits move Потому что это слишком быстрые транзиты. Like the moon would, would whiz round the earth. Потому что Луна, к примеру, будет э, просто носиться по всей Земле. Там. The moon in one day would move, would move over 1,000 kilometers. За один день э, транзитная Луна в астрокартографии может проделать около тысячи километров. Это нам неинтересно. So, with cyclocartography, we've got the same planet, Sun to Pluto. Итак, в цикле картографии мы те же самые планеты используем, что и в астрологии, от Солнца до Плутона. Half of these planets are progression, Для половины из этих планет мы строим прогрессии, and the other half of the planets are transit. а для другой половины транзиты. So you'll see with the cyclocartography, you have got 40 new lines. Итак, вы увидите, что в циклокартографии у вас получается 40 новых линий. And what the cyclocartography shows are temporary influences on an astrocartography map. Циклокартография показывает нам временные влияния на астрокартографическую карту. Now the cyclocartography lines move in an eastward direction across the map. yeah. А, линии в циклокартографии движутся с запада на восток по астрокартографической карте. If the planet is retrograde, Если планета ретроградна, the retrograde planet will move in a west direction. то ретроградная планета будет двигаться в западном направлении. Now I shall explain the speed of the cyclocatography planet. И я должен обратить ваше внимание на скорость цикла картографических планет. The sun, by progression, moves about one degree a year. Прогрессивное Солнце движется примерно 1 градус в год. This works out to about 90 kilometers. Это получается около 90 километров. And we know that the sun is never retrograde. Мы знаем, что Солнце никогда не бывает ретроградным. So the progress sun you can calculate on an astrocartography map. Так что, астро, так что прогрессивное солнце можно просчитать и по астрокартографической карте. So let's say for example you've got uh, a progress sun line 2 degrees west of Moscow. К примеру, если линия прогрессивного солнца проходит в двух градусах от Москвы. то вы знаете, что примерно через два года эта э, линия встанет точно, будет проходить точно по Москве. Обратите внимание, что наверху и астрокартографические цикл картографической карты. Распечатка долготы, данная на каждый градус. Can everybody see that at the top of the Все, map? все видят это наверху карты. If not, tell me. Give And me an example. This is, for example, this Yeah, here. This yeah. here. There's, so here's 20, 40, 60, and there's one for each. То есть одна шкала маленькая, это один градус наверху, да, это долгота. So you can see roughly, uh, Uh, you can see by the vertical line, То есть проводя вертикальные линии, what degree it is on the map. вы можете точно узнать, какой градус на карте это. Так что если вы видите, что прогрессивная линия проходит у вас в двух градусах от Москвы, то можно сделать вывод, что через два года эта линия будет проходить точно по Москве непосредственно. Прогрессивным, с прогрессивным Солнцем очень просто работать, э, проецируя его на будущее. Now the moon moves about one degree a month. Луна продвигается на один градус за месяц. So in one year the moon is going to move 1080 kilometers. За один год Луна проходит 1800 километров. So a moon line is only going to have an influence at a location for about three months. Поэтому лунная линия будет оказывать влияние на место в течение приблизительно трех месяцев. А через э, некоторое время я объясню вам орбиты, которые мы используем. So again, the moon is always direct, it never moves retrograde. И Луна, так же как и Солнце, всегда директно, никогда не бывает ретроградной. But we know that the moon is never at a constant speed. Мы знаем также, что Луна никогда не движется с постоянной скоростью. The moon can move from about 12 to 15 degrees in a year. От 12 до 15 градусов в год она э, может проходить. So we can only estimate where it could be in the future. Так что мы можем только приблизительно представить себе, где она будет в будущем. Now the Mercury moves about one and a half degrees in a year. Меркурий проходит примерно полтора градуса в год. Проблема с Меркурием заключается в том, что 25% времени он ретрограден. So you're going to get times when progressed Mercury is moving westwards. Так что э, зачастую прогрессивный Меркурий будет двигаться с востока на запад. When Mercury is moving at its full speed, когда Меркурий движется с максимальной своей скоростью, going to move about two degrees. Он проходит около двух градусов. And this works out to about 180 kilometers. 180. И это около 180 километров. At other times, the Mercury could be moving very slowly. Бывают и другие времена, когда Меркурий очень медленно движется. About to change direction. Это в то время, когда он собирается сменить направление. Uh, when you're getting a, a progress marker that's moving slowly and about to change direction, И когда вы наблюдаете за медленным Меркурием, готовым сменить э, директное движение на ретроградное или наоборот, it could spend a few years at a location. то его влияние на место может длиться до нескольких лет. Venus moves on average one and three quarter degrees. Венера в среднем проходит 1 э, градус и 3 четверти. В среднем это получается 160 километров в год. Less than 10% of the time Venus moves retrograde. Менее 10% времени Венера движется ретроградно. So again, when но ну и вновь, когда Венера готовится стать, готовится изменить направление движения, она начинает двигаться медленно, и ее влияние на место может длиться некоторое время. Марс – это наиболее медленно перемещающаяся циклокартографическая линия. It moves on average в среднем он проходит три четверти градуса за год. И это около 65 километров. Если у вас линия Марса задействована, и движется Марс медленно, готовясь также сменить направление движения, то в определенном месте он может провести, может влиять на него в течение лет двадцати. So this is something to look at when you're using psychotherapy knowledge. You need to know how it's going. Поэтому эту информацию нужно использовать, когда вы рассматриваете циклокартографическую карту и делаете по ней выводы. Whereas Mars is the slowest moon in line, Jupiter is the fastest ну, Тогда как Марс, самая э, медленно передвигающаяся по карте линия, линия Юпитера оказывается самой быстрой. On average, Jupiter is going to move about 30 degrees in the zodiac. В среднем Юпитер проходит по 30 градусов зодиака. Which is about 2,700 kilometers. Это около 2700 километров. About Около 30% времени Юпитер ретрограден. And when Jupiter is retrograde and moving west direction, и в то время, когда Юпитер ретрограден и движется по направлению к западу, it usually moves about 800 kilometers in a west direction. Он проходит примерно 800 километров на запад. Now Jupiter normally Обычно Юпитер э, влияет на место в течение двух недель. The only time it spend a bit longer at a location if it's moving retrograde in turning direction. Единственное э, исключение из этого, когда Юпитер дольше влияет на местность, это когда он ретрограден и готовится сменить направление движения. Then the Jupiter could stay about two months at a location тогда этот промежуток времени э, увеличивается до двух месяцев примерно. Только вы начинаете привыкать к удаче, Юпитер очень быстро смещается. Let's move on to Saturn. Теперь перейдем к Сатурну. Saturn moves on average about 12 degrees in the zodiac. Uh, в среднем Сатурн проходит 12 градусов зодиака. This works out to about 1,050 kilometers. А, Это примерно 1050 километров. And about one third of the time it's slowing down and getting ready to change direction. И примерно треть времени э, скорость замедляется, и Сатурн готовится к смене направления. And when it starts to move Когда Сатурн выходит из ретроградности, начинает вновь двигаться к, зап к востоку, What will will happen? It move about 1,600 uh, 600. 1600. 1600. Uh, uh, когда он пройдет 1600 километров э, в, в, в восточном направлении, And then it will Э, Он становится стационарным, а потом э, движется в обратном направлении. The Uranus moves about four and a half degrees every year. Уран проходит 2,5 градуса за год. This works out about 400 kilometers. Это получается 400 километров. Normally what happens with Uranus, it moves about 700 kilometers in seven months. Обычно что происходит с Юпитером? В течение 7, месяцев он проходит э, 700 километров. Что? С Ураном, да, с Ураном. It will, простите. change, Оговорилась. it will change its direction and then move 350 degrees in the opposite direction. а затем сменяет направление и проходит 350 километров в обратном направлении. This means that sometimes you could have transit Uranus going over a location five different times because of the retrograde. Это ну, что нам это дает? Получается, что по определенному месту транзитный Юпитер может проходить до пяти раз, а, поскольку сменяет движение с э, директного на ретроградное несколько раз. Уран. Речь идет об уране. Почему-то я оговариваюсь все время, извините. Нептун с Плутоном я рассматриваю вместе, потому что они очень похожи. Они проходят около двух градусов в год. So this works out about 160-180 kilometers. Uh, это 160-180 километров примерно. And what normally happens with Neptune and Pluto lines, they will first move about 400 kilometers in an east direction. С линиями э, Нептуна и Плутона происходит следующее. Обычно они продвигаются на восток э, километров 400, They will then become retrograde а потом становятся ретроградными, and then move about 240 west. а потом сдвигаются на запад где-то э, километров 240 проходят. Поэтому если мы будем вычитать из 400 240, We У нас получится 160 километров путь этих линий по карте. And again with Neptune and Pluto, they can cross a location up to five different times. И так же, как и в предыдущем случае, Непту, линии Нептуна и Плутона могут пересекать определенное место до пяти раз. So this is the different speed of the planets. Это была разная скорость планет. You'll notice that the moon and Saturn are nearly the same. Если вы обратили внимание, скорости Луны и Сатурна примерно одинаковы. It's possible that you could have moon and Saturn almost following each other around. Возможны варианты, когда Луна с Сатурном постоянно следуют друг за другом. Okay, there will be times when the Saturn moves away from the Moon because of retrogression. Но однако бывают и моменты, когда Сатурн уходит от Луны благодаря ретроградности. But then the Saturn will catch up again with the Moon. А потом опять догоняет Луну. Um, orbs for the cyclocartography planets. Какие орбисы мы используем в циклокартографии? Now, когда вы делаете обычные транзиты и прогрессии, мне кажется, большинство астрологов использует орбис в один градус. So I, I, I use one degree orbs for progressions and transits in natal astrology. Я использую орбис в один градус для транзитов и прогрессий в натальной астрологии. And with cyclocartography, I found that this is a good figure to use. А, is This it is a good? good, one degree is good to use. И также и в циклокартографии я м, пришел к выводу, что именно этот орбис х- хорошо работает. So let's say, for example, we was going to look at Moscow. К примеру, давайте рассмотрим Москву. The longitude for Moscow is 37 degrees 35 east. Э, долгота Москвы 37 градусов 35 минут восточной долготы. So if you're going to use one degree orb for a line to Moscow, если мы используем а, один орбис в один градус для Москвы, you will use from 36.35 to 38 то мы используем промежуток по долготе от 36-35 до 38-35 э, восточной долготы. And anywhere within this area is going to be within orb of Moscow. все, что попадает в эту область, оказывается в орбите Москвы. Now, somebody asked me earlier, does 10 minutes make a difference with astrophotography? Кто-то из вас задал мне вопрос, дает ли 10 минут разницы э, какую-нибудь разницу в, цикл, в циклокартографии, разница по времени имеется в виду. Now, 10 degrees is the equivalent of about two and a half degrees. Ten minutes. Ten minutes. 10 минут примерно равны 2,5 градусам. That's because one degree is the equivalent of four minutes. Потому что 1 градус это 4 минуты. So if your time of birth is 10 minutes different. Если у вас разница во времени рождения на 10 минут. it means that the cyclocartography lines will be about two and a half degrees out. это означает, что линии циклокартографические будут смещены на 2,5 градуса. Now, when, Eastward, Pardon? eastward, or westward, Both ways, different. both ways. Э, на восток или на запад. м, э, So when we do rectification tomorrow, Завтра, когда мы будем заниматься ректификацией, you will learn that the cyclophotography is used for fine-tuning of the timer burn. Э, вы увидите, что цикл картографии используется для тонкой настройки времени рождения, для более точного нахождения времени рождения. Поэтому, если вы ректифицировали свою карту на 10 минут, if you use solar maps program for different dates, если вы будете пользоваться программой Solo Maps на разные даты, а, то вы легко увидите эти 10 минут разницы, дают вам правильное время рождения или нет. К примеру, представим, что у вас очень неожиданное событие случилось в жизни. And when you use Когда вы используете циклокартографию, you find that The Uranus line is two degrees away from the location where you live. А, вы увидите, что линия Урана проходит в двух градусах от того места, где вы живете. Это может быть указанием на то, что вам нужно несколько э, уточнить время рождения для того, чтобы Уран стал в орбис э, один градус от места рождения, от места события. Так что, когда вы используете циклокартографию, будь то для себя или для клиентов, вы должны очень точное время рождения использовать. Now, I've done many consultations where people are giving me an exact time of birth. У меня было достаточно консультаций, когда люди давали мне точное время рождения. And very often when I'm going through events in their lives at но тем не менее, очень часто, когда я начинаю смотреть э, на линии планет по событиям их жизни, я обнаруживаю, что некоторые уточнения времени рождения мне приходится делать. И все события в их жизни, оказывается, работают. Я не знаю, что происходит в России со временем рождения. Но в Германии очень часто время рождения округляется. So you may think Поэтому человек думает, что у него точное время рождения на бирочке написано, да? А на самом деле оно на 5-10 минут отличается от истинного. Поэтому если вы делаете циклокартографию для клиента, an appropriate line is near to a location but not within orb. И соответствующее событию линия находится рядом с местом, где произошло это событие, но не точно в орбисе. Это обычно указание на то, что вам нужно несколько ректифицировать время рождения. So are there any questions about uh, the planets that are used in and the speed of the planets? Э, есть ли какие-нибудь вопросы по планетам, используемым в циклокартографии и скорости движения этих планет? Еще какие-нибудь вопросы есть? Если нет вопросов, то я предлагаю вам сделать маленький перерыв. И после перерыва мы начнем Э, э, рассматривать различные техники, которые используются в циклокартографии.